أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Na zahvaljujem svevišnjem gospodaru svjetova, našem stvoritelju, i donosim salavat na poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe i sve one koji slijede istinu i pravi put do sudnjega dana. Ponovo zahvaljujem Allahu što nam je omogućio da i ove godine da se družimo, da učimo Allahu vjeru, da se podsjećamo na ono što smo zaboravili i da jedni drugima pomažemo u pokornosti i slijeđenju istine i pravog puta. Uvijek naglašavam jeli, da su ovakvi skupovi od posebne vrijednosti i posebno odabrani, naročito ovim vremenima, kada mnoštvo ljudi samo teži da udovolji svojim strastima i svojim prohtjevima, i ovako rijetki skupovi i malobrojni skupovi su uistinu vrijedni i odobrani u takvim uvjetima i u takvim okolnostima. Naročito kada se radi o omladini koja je odabrala ovo mjesto i ovu priliku da čuje nešto o svojoj vjeri, da nešto nauči iz svoje vjere, umjesto da se nađe na mjestima gdje se Allahu čini grije, gdje ljudi samo teže da udovoljavaju svojim strastima, prohtjevima i tako dalje. Moja tema je sigurno jedna od najbitnijih ili mogu slobodno kazati najbitnija tema na ovom kursu. E, više treba posvetiti pažnje njenom shvatanju, poimanju nego učenju na pamet onoga što ćete čuti. Zbog čega je bitna ili najbitnija? Zbog toga što tema o kojoj govorim je vezana za naš svakodnevni život, vezana je za, za sve naše postupke za sve naše postupke, bilo, djela, bilo da su to djela ili riječi, ili govor. Jel? Radi se o jednom hadisu, s obzirom da je predmet hadisa, koji je vama svima poznati, čuli ste ga počesto, jel sigurno često, međutim o njemu govoriti je vrlo važno, baš zbog toga što je ta tema, kažem, vezana za naše svako djelo nijedno naše djelo nije znači odsječeno odnosno nije prekinuta veza sa tom temom, a to je tema nijeta ili namjeri. Tema nijeta ili namjeri. Hadis vam je uglavnom poznat, znači hadis o nijetu, ja ću ga jeli, e, kazati i na arapskom jeziku iz razloga što su to originalni poslanikova, ali salat vselam riječi, znači što je u tome bereket, i što uh, ponavljamo znači doslovno ono što je poslanik ali salatu wasalam kazao na arapskom jeziku jer je, jer je govorio arapskim jezikom pa ćemo poslije navesti znači prijevod tih riječi i progovoriti nešto o toj jeli, temi odnosno o nijetu حديث نعرفكم قلاس يلي عن أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم وبريود حديث glasi od vladara pravovjernih, od emirul mu'minina Ebu Hafsa Omara ibn al-Hattab radijallahu anhu se prenosi da je rekao čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallame da kaže djela se cijene samo prema namjeri i svakoj osobi pripada samo ono što je naumio pa čija hijđra bude radi Allaha i njegova poslanika <clears throat> njegova hijra je Allahu i njegovu poslaniku a čija hijđra bude radi dunjaluka da bi nešto od njega postigao ili radi žene da bi je oženio, njegova hijđra je za ono zašto ju je i naumio, hadis bilježi Buharija, Muslim, Termizija, Ebu Dawud, Ibn Mađe. Znači hadis je sahih vjerodostojan. Kažem, ovaj hadis je posebno značajan, posebno bitan i zbog njegove bitnosti mnogi autori, mnogi autoriteti iz oblasti hadisa, odnosno učenjaci hadisa, Hadisi su svoja djela, pa čak i drugi učenjaci iz drugih oblasti, svoja djela su započinjali s ovim hadisom. Svoja pisana djela, ne samo zbirke hadisa, nego svoja djela iz akide, iz vjerovanja, jeli, čak djela iz fikha, odnosno islamskog prava i tako dalje. Zbog važnosti znači ovog hadisa. Znači, iako se često, ja se sjećam i prošle godine smo govorili o ovom hadisu, iako se često govori o ovom hadisu, Kažem, on je uvijek bitan i značajan. Malo ćemo ovaj put pokušati da to predočimo na jedan drugačiji način, da podvučemo značaj, značaj namjere u životu čovjeka. Odnosno značaj namjere općenito u islamu. Koliko islam gleda jeli, i koliko pažnju pridaje namjeri, odnosno nijetu. E, kada govorimo o nijetu, trebamo znati da je nijet namjera koja se donosi u srcu. Ne mislimo na, na srce kao, ovaj, kao organ tijela, nego e, na srce nešto abstraktno gdje, se, gdje čovjek inače donosi odluke. Iz prostog razloga, znači, govoriti o namjeri nije to je najvažnije zbog toga što je to jedan neizostavni element naše, svakog našeg djela. Nijedno djelo ne možemo učiniti a da prije toga ono nije popraćeno određenom namjerom. Pa ćemo nekada, jeli nekada jedemo s namjerom da utolimo glad. Jeli, nekada idemo na određeno mjesto s namjerom da nekog sretnemo na njemu. Nekada izgovaramo određene riječi ili govor s određenom namjerom, da nešto postignemo, da nekome ukažemo. Znači, nijedno djelo, bilo da se radi o znači, djelima ruku ili djelima e, jezika, nije, e, znači, ovaj, bez nijeta, bez namjeri. Zbog čega je značajno govoriti o ovoj temi? Zbog toga što ako nam nijeti u djelima budu neispravni, onda su nam djela uzaludna, propadaju. Ovo je najbitnije, srž ovoga o čemu govorimo. Znači ako uradimo bilo kakvo djelo, evo i današnje ovo naše, zato kažem da je tema najbitnija, evo današnje naše sjedenje ovdje, Svako je morao doći, svako od nas je ovdje morao doći s određenim nijetom. Svako zna zašto je došao. A jedno je, jedno je samo sigurno, sigurno je to da će nagradu na onome svijetu, što je cilj svakog mu'mina vjernika, imati samo oni koji su došli s iskrenom namjerom. Ja ne sumnjam ovaj, da, ste, da smo mi svi ovdje s iskrenom namjerom, a vidjet ćemo u čemu se ona ogleda. Drugi razlog zbog čega je važno govoriti o ovoj temi jeste e, što je nije vrlo lahko podložan kvarenju, što naše namjere se vrlo lahko pokvari. Mogu u početku biti, biti ispravne, Mogu, možemo znači zanijetiti dijelo ili riječi radi Allahovog zadovoljstva, međutim vremenom one se pokvari zbog određenih faktora vanjskih i unutrašnjih. Zato je potrebno da stalno ispitivamo i preispitivamo svoje nijete, što je bila praksa prvih genera, posebno prvih generacija muslimana. Preispitivanje nijeta. Što znači preispitivanje nijeta? Preispitivanje nijeta znači da prije svakog djela, prije nego što, što ga učinimo, da vratimo se malo svome srcu i vidimo zbog čega ga činimo. Zbog čega dolazimo recimo na predavanje, zbog čega klanjamo namaz, zbog čega postijemo, zbog čega dajemo sadaku, tako dalje. Jedno važno pitanje koje se ovdje nameće je pitanje kakva treba biti naša namjera ili nijet da bi bio ispravan. Jer govorimo o ispravnom nijetu. A šta je, kakav je to ispravan nijet? Da bi dali odgovor na ovo pitanje, moram postaviti drugo pitanje, a to je da li djelo činimo isključivo radi svoga gospodara, odnosno radi postizanja njegova zadovoljstva i milosti ili radi nečeg drugog. Ako pitamo to svoju dušu iskreno i ona nam daje iskren odgovor, onda ćemo ustanoviti da li nam je nijet ispravan ili nije. Znači nijet je ispravan samo ako njime želimo Allahovo zadovoljstvo, odnosno Allahovu milost. Bilo o kakvom dijelu da se radi. Znači bilo, bilo to E, da se radi o riječima, bilo da se radi o prisustvu, predavanjima, o namazu, o postu i tako dalje. Svako dobro djelo. Islamski učenjaci su definisali iskrenost, odnosno ihlas. Kada govorimo o ovoj iskrenosti, to se na arapskom kaže ihlas. A druga iskrenost je iskrenost u govoru, to se kaže sidk, jel? Da pravimo razliku između toga. Iskrenost u namjeri, iskrenost u, u, u govoru, u riječima i djelima. Znači mi govorimo o iskrenosti u nijetu, namjeri. Nijet je namjera. Neki islamski učenjaci su definisali ihlas ili nijet kao očistiti namjeru za dobijanja Allahove milosti od bilo kakvih nedostataka. Očistiti namjeru za dobijanja Allahove milosti od bilo kakvih nedostataka. Znači da bude čista namjera. Vidjet ćemo poslije da se namjera može umrljati, uprljati. Da može biti i čista, a istovremeno i nečista, uprljana. Druga definicija kaže iskreno znači da u namjeri i dobrim djelima na umu imamo samo Allaha. To jest kada radimo dobra djela i kada donosimo nijete jeli, u svojim srcima, da samo imamo na umu Allaha. To je samo da to radi, radi njega radimo. Treća definicija da je iskrenost je zaboravljanje na stvorenja uslijed stalnog razmišljanja o stvoritelju. Čovjek vjernik koji je odan i predan Allahu, njegov život je znači prožet, njegove misli su svakodnevno prožete razmišljanjem o Allahu subhanahu wa ta'ala, o tome da li je Allah zadovoljan sa njim, da li su njegovi postupci u skladu sa onim što je Allah propisao, da li je Allah zadovoljan s tim postupcima, da li je on iskren tim postupcima i tako dalje. Znači većinu svoga vremena pravi odani vjernici, odabrani vjernici razmišljaju o Allahu i svome odnosu prema Allahu. Ovo su tri definicije koje su približno iste, međutim ova četvrta je po meni najbolja i najpreciznija i nju bi trebali uvijek da zapamtimo, jeli, vrlo je jednostavna, a četvrtu još nismo ni kazali, da od ljudi kriješ, kaže iskrenost ili ihlas, je da od ljudi kriješ dobro djelo. Znači iskrenost ili ihlas je da od ljudi kriješ dobro djelo kao što kriješ grije. Vidjet ćemo poslije kada budemo govorili o šta to može pokvariti, ugroziti, ugroziti, ali nijet ili namjeru, vidjet ćemo Zašto je ova definicija najbitnija, najvažnija? Znači, ovo zapamte dobro u svome životu, u svome praktičnom životu. Kada budete bili u prilici da pokušavate prispitati svoj nijet ili ga sačuvati i tako dalje, sjetite se ove definicije. Znači, iskrenost je da od ljudi kriješ dobro djelo. Namaz, post, sadaku, pomoć, bratu muslimanu, bilo kakvo dobro djelo, da ga sakrivaš od ljudi. Kao što kriješ grije. Poznato je da ljudi, normalni ljudi, kada čine grije, poznato je da, da se stide, jel? Da se stide, bez obzira kakav grijeh, da je u pitanju, osim oni koji su skroz ogrezli u grijehu, kojima se Allah neće smilovati, odnosno, jel, to su oni koji javno čine grije. Koji javno čine grije. I ne stide se toga. I diče se time. Dok većina svijeta, ili običan svijet, krije grije, krađa, pijenja i tako dalje. Znači, ako želimo da sačuvamo svoja djela ili svoje nijete od kvarenja, trebamo kriti dobra djela, ne falice. Suprotno tome je hvaljenje ili očekivanje ljudi da nas pohvali ili da nas vidi. Jer u tome je čovjeku zadovoljstvo, takav je čovjek po svojoj prirodi. Ovdje je nijet najosjetljiviji na ovim pitanjima i čovjekova namjera i djela tu najviše propadaju. Znači kriješ, ako kriješ, uspiješ da sakriješ svoje djelo od ljudi, znači onda si ga sigurno uradio radi Allaha. Zbog čega? Zbog toga što ti niko nije vidio u dobrom djelu. Znači nema, nemaš drugog motiva, nemaš druge namjere. Sakrio si namaz, niko te sigurno nije vidio od ljudi, znači klanjao si recimo na file neke ili noćni namaz ili postiš na filu post ili daješ sadaku ili pomažeš drugima i tako dalje, kriješ to od ljudi. I pokušajte to u svome životu pa, će, pa ćete vidjeti da je u tome prava slast činjenja dobrog djela i da je to najbolja zaštita nijeta od kvarenja, od ovoga jeli, što, što ga kvari. Kažem, naši nijeti su u stalnoj opasnosti, naročito u ovim vremenima kada je mnoštvo izazova, kada je mnoštvo tih e, mikroba i virusa koji napadaju naše namjere nijete. Nisu nam sačuvani. Zbog toga je e, bitno posvijeti veliku pažnju to, mi zbog čega radimo dobra djela. Svako dobro djelo pona osoba. Zbog čega ga radimo? Jer kažem i opet ponavljam da je čovjek po svojoj prirodi on je sklon uživanjima. Sklon je uživanjima. Njegova duša, to je ta priroda koja je urođena u njemu, teži uživanjima. Samo da je uživanje. Udovoljavanje svojim strastima i prohtjevima. I čovjek je povodljiv, znači, za svojim prohtjevima. Kažu islamski učenjaci, rijetko je koji čovjekov postupak. Rijetko je znači koje čovjekovo djelo, pa čak i obredi, kao što je namaz recimo, ili sadaka. Rijetko su u potpunosti lišeni želje da postigne, da postigne nešto od ovo svjetskih ciljeva. Ako ste razumjeli, jeli? Ako niste, ponovit ću. Znači, rijetko da čovjek može naći kod sebe djelo pri kojem nema ovaj, nimalo primjese želji da se uz to djelo pored ahireta postigne nešto dunjalka. Rijetko ćemo naći takva djela. Recimo, uzet ćemo primjer, ako čovjek radi neki posao vezan za islamsko misionarstvo, recimo, ili da kažem davu, i ako u tom poslu biva nagrađen, odnosno biva mu data nadoknada za to djelo, njegov nijet u tom dijelu, dobrom dijelu je ugrožen. Kad neće biti ugrožen? Samo ako ne želi ništa za to djelo. Ako za to dobro djelo ne želi ništa. Recimo primjer uzet ćemo eh, podjela nekih recimo letaka sa islamskim sadržajem ili knjiga ljudima da čovjek to radi bez ikakve nadoknade znači čisto s namjerom da samo postigne Allahovo zadovoljstvo i dobro djelo na onome svijetu Znači u tom slučaju e, čovjek, čovjekova namjera iskrena, čista. Dok ako ima za to nagradu ili nadoknadu, već je malo umrljana, uprljana. Što ne znači da mu djelo, da će mu djelo propasti u cijelosti. Može mu djelomično biti okrnjeno. Može mu djelomično biti neprimljeno. Ali može biti primljeno 50%, 70% ili manje. Zato je s pravom neko rekao, je od ispravnih prethodnika, blago onome ko napravi i jedan korak, a da sa njim nije želio ništa drugo da Allahovo zadovoljstvo. Znači blago onome ko u svome životu, hoće kazati to, uradi i jedno djelo, recimo klanja jedan namaz, čisto, s čistom namjerom, da s tim namazom želi samo Allahovo zadovoljstvo i nagradu. Ko uspije to u životu jedan namaz, onda je u velikoj prednosti. Znači u velikoj prednosti, a kamol da klanja više takvih namaza u životu. Ili da čini druga djela s tako čistom namjerom. Znači ovdje govorimo o potpuno čistoj namjeri. To vam je kao ono e, ogledalo na kojem nema ni trunke prašine. To je najčišća namjera i najkvalitetnije djelo i najbolje djelo. Ali kažem opet, ako, čovjek, ako je čovjekova namjera pomalo uprljana ili je uprašena, ne znači da mu djelo neće biti primljeno. Znači, zašto je bitno govoriti o nijetu? On je izložen uvijek opasnosti, uvijek, posebno e, kada se radi o nama slabijim ili stvorenjima, naše duše su slabe, skloni smo želji da nas ljudi vide, da nas pohvali, da, da, smo ugledni u društvu zbog tog djela i tako dalje i zbog toga je čovjek uvijek u opasnosti da mu djelo propadne djelomično ili u potpunosti. A vidjet ćemo poslije kako djelo može propasti i u potpunosti i djelomično. Znači potrebna je stalna borba koja se ogleda u preispitivanju nijeta. Da stalno preispitivamo svoju namjeru prije djela ili u toku djela. Možemo i u toku djela. Zašto? Zato što možemo započeti djelo s dobrom namjerom i u toku samog djela nam se pojave malo i ovodunjalučki interesi pa nas uprlja djelo. U tom momentu ako to primijetimo opet preispitivamo nijeti, čistimo, odbijamo sve te napade i sve te, jeli, sve te viruse, mikrobe koji ugrožavaju našu namjeru. Znači naše nijete trebamo očistiti od svih mrlja i velikih i malih. Što je veća mrlja, djelo će, nam, djelo nam manje biti primljeno, bit će nam više ugroženo. Sve dok znači ne ostane samo čista namjera da se tim djelom postigne lavo zadovoljstvo. To je teško. Vjerujte da nije ni malo lako. Zašto? Zato što su e, u, znači, na tom putu čak i ispravni prethodnici koji su mnogo bolji od nas generalno jel, govori, govoreći pa i pojedinačno e, nisu uspijevali, odnosno bilo im je to najteže da očiste svoju, svoj nijet, svoj nijet od, od tih primjesa i mrlja koji ga prljaju. Danas u ovim vremenima kada su se mjerila malo poremetla recimo, kada se uglavnom u svijetu gleda ovo dunjalička korist, danas je puno teže očuvati nijet. Jer malo ko gleda nagradu. Većina svijeta pa čak i ljudi koji Allahu padaju na seždu, gledaju samo ovu dunjališku korist. Ili većinom gledaju ovu dunjališku korist. Stoga je posebno bitno govoriti o ovoj temi, ako je, ako je takvo stanje među nama u našem društvu. Znači, kažem, ovaj zadatak nije nimalo lahak i iz razloga, iz drugog razloga što šeitan stalno opsjeda čovjeka i stalno ga napada s te strane, sa strane nije ta. Šetan je, e, znači, vojskovođa ima svoju vojsku, i šalje da napada ljude. Mi ga možda nekad osjetimo, ali često ga ne primjećujemo. I on ima više frontova, više prilaza. Ko ovo sad, jel što <clears throat> židovi napadaju tamo, Liban, da malo ovaj, slikovito prikažemo. Pa sad te napadne ovaj, raketom, sad avionom, sad tenkom, sad pješadijom, tako i šeitan i njegova vojska napada čovjeka. <clears throat> Jedan jedna od najtanjih tačaka kod čovjeka jeste pitanje nije taj namjer. I tu šetan čovjek stalno napada. I zašto? I tu je e, čovjek najranjiviji. Jer ako ga tu rani ili pogodi, čovjek je propao. To jeste, ako mu propasti djelo, ako šetan uspije da nam upropasti djelo, onda nas je upropasti u potpunosti, uspio je. Ne mora nam ništa više uraditi. Ako su nam naša djela propala, pa došli na onaj svijet, nadajući se da ćemo naći brda naših dobrih djela namaza i posle zekijata, mi došli, pa se ona u pra pretvori, kao što se spominje u kuranskom majetu, onda smo istinski gubitnici i nema popravka, nema povratka. Znači, šeitanu je cilj, i zato trebamo biti uvijek oprezni, šeitanu je cilj da nam pokvari našu, našu namjeru, da nam pokvari našu namjeru, pa nam budi budi nam, naše, budi nam interese ovo u nama. Znači ako smo mi djelo počeli s dobrom namjerom, bilo kakvo djelo, on nam u toku samog djela dolazi, pa nam nudi, podmeće, podmeće nam i druge nijete, podmeće nam druge interese. Samo da nam pomiješa to, jeli, i da nam upropasi naš nijet. povr svega ovoga, znači u čovjekovoj prirodi e, ima osjećaj taj, odnosno čovjeku je drago da, da se ističe to je bolest ljudskih srca. Čovjeku je drago da se ističe, da se hvališe, lijeni i besposličar po svojoj prirodi. Osim onih kojima se Allah smiluje, koji su toga otara se I s te strane dolazi jeli, na čovjeku. Imam Sehl je upitan jedne prilike šta je duši najteže postići, šta je duši najteže postići, kaže iskrenost, odnosno ihlas, jer ona u iskrenosti nema udjela. Znači duše koja je sklona zlu, koja je u nama, jeli? I koja teži samo da, da joj se udovoljava njenim prohtjevima, ako uspijemo da postignemo ihlas u djelima, nju je to najteže, jer ona nema u ihlasu, ama nikakvog udjela. U spavanju ima. Kad spavamo i duši je to milo. Kad ljenčarimo i duši je to milo. Kad jedemo i pijemo i nju je milo. Kad se odamo bilo kakvim uživanjima i nju je drago, jer ima udjela u tome duša, uživa duša. Međutim, kada očistimo nijet u potpunosti ona je tu, to je njoj najteže pada. Zbog toga što ona u tome nema ništa, nikakvog udjela. Također Ejub Esihtijani rekao, kaže, iskrenost za onoga ko radi djelo teža je i od samog djela. Iskrenost za onoga ko radi djelo teža je od samog djela. To jeste, ako znači pred vjernikom se nađe neko djelo, recimo sadaka neka ili neki posao ili recimo izgradnja džamije, on prije samog djela mora voditi veću borbu sa svojom namjerom da je očisti nego što će uložiti trud da, da izvrši samo djelo. Znači teža mu je borba sa namjerom da je očisti, da je sačuo nego samo djelo. Djelo samo po sebi je lahko izvodljivo. E sad onaj u čijem srcu, znači nakon ove borbe sa između čovjeka i njegove duše i nefsa, to ste čuli za ove termine, jel, borba sa svojim nefsom, svojom dušom, nakon te borbe, onaj u čijem srcu prevlada ljubav prema Allahu, znači ne ljubav prema ovodunjaličkim blagodatima, nego ljubav prema Allahu prevlada u njegovom srcu i prema onome svijetu, on će postići iskrenost, on će lako postići iskrenost i sačuvat će svoj nijet. Dok s druge strane, onaj koga zavedu ovo naslade, a danas je većina takvih, koga savlada oholost i neodoljiva želja za prestižom, on će biti daleko od iskrenosti. Takav neće postići iskrenost. Njemu je daleko, daleko iskrenosti i skoro nedostižna. Znači, iskrenost je obuzdavanje duše, ovo je bitno zapamt podvući, iskrenost je obuzdavanje svoje duše u svojim nasladama, prekidanje pohlepe za ovu dobrom i posvećivanje onome svijetu. Znači, E, sastoji se u tri elementa. Obuzdavanje duše u svojim nasladama, da, ne, da joj ne dozvolimo da, da, ona, da ona vlada nama, jel, da, da, nama upravlja. Prekidanje pohlepe za ovo svjetskim dobrom, ne dozvoliti da, da nama vlada pohlepa, kao što je kod većine ljudi. Većina ljudi, ljudi je pohlepna za dunjalku, što potvrđuje, potvrđuje hadis koji ste vjerojatno čuli, da čovjek ne stari u dvije stvari. Čovjek stari, jeli, osim u dvije stvari. A to je ljubav prema Dunjaluku i nada u dug život. Te stvari uvijek, u njima je čovjek uvijek mlad, odnosno razmišlja kao mladić. Što više daje ovo dunjalučki blagodati i da je što duže živjeti. ću vam sad jednu, jednu izreku, odnosno jedan iskaz imama Gazalije koji je jedne prilike rekao, kaže kroz argumente ili dokaze i praksu se nepobitno dokazuje da, je do prave da se do prave sreće može doći jedino kroz znanje i badet. Znači i argumenti kuranski i hadijski i praksa životna nam potvrđuju da do prave sreće možemo doći samo kroz znanje, znanje znači o svijetu, o Allahu, o životu, i o dunjalku i ahiretu, znanje to sve obuhvata, i kroz ibadet, odnosno pokornost Allahu. To je istinska prava sreća. Ne može ibadet bez znanja, jer e, neuki pobožnjaci često jeli, više nanesu sebi štete nego koristi, niti može znanje bez ibadeta, ono što danas nazivamo akademskim znanjem, biti danas znači, e, učen akademski obrazovan, bez ibadeta, bez seđde i Allahu, to ne vrijedi. Imamo danas mnoštvo takvi, jel? Nikog ne odbacujemo, ali kažemo da općenito, generalno da to ne pije vode i na ovom svijetu. Čovjek vrstan akademik, pun znanja iz svih oblasti, ali ka, kaže, da vi to svoje obavite, pa poslije ćemo nastaviti. Kad je recimo namaz tako. Da vi to svoje obavite, zove se Muhammed. Što znači da znanje, bez obzira koliko bilo, li ono bez ibadeta, bez pokornosti ne vrijedi. Dalje kaže Gazalija, međutim rad bez iskrene namjere je uzalud uložen trud. Rad, bilo kakav posao. Pa čak i ako gradimo džamiju u selu, svi grade pa i mi se pokupili, hajmo ili negdje na nekom drugom mjestu i gradimo bez nijeta nekog, nego samo haj gdje svi turisti tu i mali mujo, bez namjere da zaslužimo Allahovo zadovoljstvo, to je uzaludno uložen trud. Kaže, a namjera bez iskrenosti je puko samoljublje. Namjera bez iskrenosti, što, što, jest, što znači kad imamo namjeru, imamo nijet, ali nije iskren, nego želimo, imamo nije da nas ljudi tu vide, da nas pohvali ili dajemo neku donaciju, pa nas uslikalo 16 kamera i onama pisalo 30 novina, jel? U tom slučaju imamo nijet, ali ne valja, pokvaren, znači to je samo samoljublje, samoljublje. Kaže, takav posao, takav rad je jednak licemjerstvu i griješenju. Takav čin, znači kad imamo nijet, ali je pokvaren, to je jednako licemjerstvu, pravi licemjer ili čak griješenju, kao kad činimo grijeh. Jer grijeh je, pazite, grijeh je kada činimo dobro djelo radi nekog drugog cilja, a ne radi postizanja Allahovog zadovoljstva. To je grijeh. Dalje kaže, a u praksi, kaže, nedokazana iskrenost je jednaka toj prašini. Ako u praksi, znači, ne dokažemo svoj islam, kroz djelo, jer neka djela se ne mogu učiniti osim sa iskrenom nabirom. Ne, ne mogu se činiti da se postigne ovu interes neki. Recimo, borba na lavom putu gdje čovjek mora založiti i metak i život. To je malo rizično ovaj, tražiti ovo i koristi. Jer čovjek može poginuti, a ništa. Znači tu se dokazuje iskrenost recimo onda u djelima kao što, je, kao što su neka djela koja zahtijevaju više truda, noćni namaz sadaka gdje treba čovjek dati pola svoga imetka, ima dvije marke ali jednu mora odvojiti za, za sevap, tu se dokazuje iskrenost. Znači ako u praksi ne potvrdimo tu iskrenost, to, takva djela su kaže jednaka u toj prašini. Taj se primjer navodi u Kuranu, znači imamo punu šaku prašine i ona je vidljiva, ima svoj, svoju težinu i oblik, međutim kad je bacimo, dok padne na zemlju nema je. Tako je sa djelima koja nemaju iskrenosti. Dok recimo ona djela koja su iskrena, onda ona i padnu na zemlju. To vam je kao kad imate kamen ili grumen zemlje, koji kad bacite, on padne na zemlju. Znači ima svoju, ima svoju stvarnu težinu. Znači za svako kaže nasumice je učinjeno i mrljama poškrapano djelo uzvišeni veli. To je za ova djela o kojima sad govorimo, koja su uprljana. Uzvišeni veli, kaže, mi ćemo pristupiti djelima koja su učinili i u prah i pepeo i pretvoriti. Ovaj ajce se ne odnosi samo na nevijenike, odnosi se i na licemjere, na ljude koji su činili djela radi drugih interesa. Kad dođe čovjek na sudnji dan i bude se nadao da će naći svoja djela, koji se sjeća sa ovog svijeta dođe ona, ona tamo kao brdo, u obliku brda i onda je Allah pretvori u pepovoj i prah i nestanu. To su djela koja su imala svoj oblik, svoju formu, ali nisu imala srži, suštinu, nisu imala nijet, iskrenu namjeru. I ona su sama se istopila i nestala. Znači sada vidimo i znamo koliko je po islamskom učenju važna namjera, važan nije. Vjerujte, ko uspije u borbi sa dušom po, na, na ovom polju, na polju nijeta, on je uspio. Pa makar imao, makar imao jeli, ovaj, malo dijela dobrih. Jer bolje imati malo čistih, iskrenih dijela nego mnoštvo ni nekvalitetnih. To vam isto na Dunjalku kad imamo ovaj robe kineske i ove recimo neke kvalitetne japanske. Bolje imati cipele, da malo je slikovitije to, da bolje shvatimo, bolje imati cipele japanske ili neke recimo kvalitetne. Nego, znači jedne cipele nego deset ovih kineskih po 15 ili 10 maraka, dok izderemo ove jedne kvalitetne, ovi, ove smo već, ovi smo deset izderali. Tako isto po pitanju dobrih djela. Znači to morate shvatiti inače po islamu, Allah ne gleda u mnoštvo naših dobrih djela. Pa spominje Zebu Bekra, kaže u čemu je pretekao sve ashabe i, i nas, jeli? Kaže, nije, kaže u mnoštvu namaza i posta i zekijata, nego u onome što se usadilo u njegovom srcu, što je pustilo korijena, to je čvrst, iskrena namjera. Samo iskrena namjera. To je znači bit i suština naših dobrih dijela, znači sa islamskog stanovišta. Znači od kvaliteta naše namjere zavisi težina i kvalitet naših dijela. Ako je naša namjera ko kineska roba, naša djela će biti lahka i brzo kvarljiva i neće biti teška na vagi, neće biti dugotrajna. Ako je naša, znači, ako je, naša, ako je naš nijet čist, jak, znači samo radi Allaha, naša djela su kvalitetna. Prema tome je bolje imati jedan rekat primljen kod Allaha, znači sa čistom namjerom, nego hiljadu rekata, onako bez namjere ili sa lošom namjerom. Neko od ispravnih prethodnika u tom smislu je rekao koliko je samo na izgled malih dijela po svojoj namjeri veliko. Znači koliko će na sudnjem danu malih dijela, recimo neko dijelio dinar dao, ali mu je takvu, takvu namjeru čistu. Da je teža, to njegovo djelo, ta njegov dinar teži od stotinu hiljada maraka na nekoj donatorskoj konferenciji. Gdje je neki musliman jeli, dao velike pare, a nije možda imao ni nijeta ili imao nijet da se pohvali, da ga uslikaju i tako dalje. Ili imao neke druge interes, To će mu se vratiti s druge strane. Jel? Znači, to, e, to je znači, koliko je znači, na izgled malih dijela e, po svojoj namjeri velik, e, koliko su velika djela. Znači taj dinar je na onome svijetu velik. Isto tako kaže koliko je samo na izgled velikih dijela po svojoj namjeri malo. Čovjek gradio tri džamije, napravio deset česmi i tako dalje, međutim imao pokvaren, pokvarenu namjeru, nijet, da ga ljudi pohvali da ga uslikaju i tako dalje. On naivan, miskin, jadnik, nije imao ni znanja, ni, ni ovaj, nije bio svjestan Šetanovi ti spletki i tu nasjeo, potrošio i metak, došao nam na svijet prašina. Nema ništa. Bez obzira što sta njegova djela ostala iza njega i što možda ime piše na džami, ovu džami se gradio taj, taj, tako dalje i što se spominje u nekim zapisima tamo da je taj dao toliko 50.000. Ovo navodim primjere malo da to izbliza, jel shvatimo. Znači, zbog svoje važnosti i ovaj hadis u kojem smo, koji smo naveli, kojem govorimo, znači ima posebno mjesto u islamu i kod islamskih učenjaka i zato kažem, ovaj hadis svi trebaju znati na pamet, njegov tekst, pa čak i na arapskom jeziku, radi bereketa, jeli, a posebno na bosanskom i što je još važnije imati ga uvijek na umu. Na svako naše djelo, svaki odlazak ka dobrom djelu, prije odlaska, svaka naša riječ koju želimo kazati, riječ dobra, treba da prije toga preispitamo nijet. Da se obratimo na, na mjesto gdje nam je nije, da vidimo šta je s nijetom, je li pomahljutivio, je li zahrđuo ili, ili je čist. Ovdje je još bitno napomenuti kada je u pitanju nijet da čovjek s dobrom namjerom može postići nagradu pa čak i ako ne uradi dobro djelo. Pa čak i ako ne uradi dobro djelo. Znači čovjek ima dobro, dobru namjeru, čistu namjeru i kreni da uradi dobro djelo i bude spriječen u tome. Umre, nešto mu se desi, nekoga spriječi, vanjski faktor, ne on, ne odustane. Ima, ima se vap. Krenuo čovjek na hađ i umro na put. I kaže, mnogi ga vidjeli na hađu ima takvih primjera dosta iz vremena prvih generacija muslimana, kaže vidjeli ga na hađu, pa nije kaže on je umro. Nisu znali ovi koji nisu znali da je umro, da je umro kaže vidjeli smo ga na hađu. Što znači da mu Allah ukabulio to djelo. Ima upisanu nagradu, upisan se vav za hađu. E, dokaz li ovoga je hadis onom čovjeku koji je ubio 90 i devet osoba i, na, i namirio onu stot ubio onog neukog pobožnjaka koji mu je rekao da mu nema ube, pa i njega ubije. I onda poslije strevnog jel učenjaka koji mu je rekao da ima teube, da se iskreno pokaje, da, da ode u zemlju gdje su dobri ljudi. Ovdje vidimo kolika je važno živjeti s dobrim ljudima. Jel? Da čovjek se otrgne iz grijeha, da se iščupa iz tih okova. I umro je napola puta taj čovjek. Jel? Umro je napola puta. Pa su došli, kao što znate, meleki ovaj, rahmeta, milosti, meleki kazni, pa su se sporili, pa Allah im naredio da izmire gdje je bliže, bio je bliži zemlji, zemlji koju je krenuo i Allah mu je oprostio i uveo ga u džennet. Ubio sto ljudi. To je dokaz znači da je namjera bitna. Isto tako ako čovjek, ovo je bitno spomenuti, ako namjerava da učini e, grije pa odustane e, iz uh, bojazni, odnosno iz strahopoštovanja prema Allahu, pokaje se prije samog djela, umjesto tog grijeha bit će mu upisano dobro djelo. A isto tako čovjek koji želi da učini grije pa bude spriječen u tome, razboli se, ili ga neko spriječi na putu, znači nije odustao sam od sebe, on će imati, imat će upisan grije za to. Zato što je imao čvrstu namjeru da učini grije. Dokaz je onaj psanika kojim nam kaže, kada se dva muslimana sukobe sa svojim sabljama, to jest pobiju se i ubijeni i ubica će u džehene Pa su rekli, Laho poslije znamo zašto ubica, ubio ga, jel, ide u džehene A zašto ubijeni, kaže zbog toga što i on imao čvrstu namjeru, nije da ubije svog muslimana, nije se branio samo. Drugo je ako se branio. Ako se on branio, nije imao namjeru da ga ubije ovaj, ga ubije ovaj, samo će ubica u džehennem. Ovaj što se branio, nije želio da ga ubio, neće u džehennem. On je, on je mazlum, odnosno u neku ruku jedna vrsta šehida, jer je bespravno na pravdi Boga ubijen. Isto tako što je bitno kada je u pitanju nijet. Ako čak i MUBA djela, odnosno dozvoljena djela, koja nisu ni, ni grijeh ni dobro djelo, ako ih činimo s dobrom namjerom, odnosno ako su poprećena s dobrom namjerom, i u tom slučaju imamo ovaj imamo sevap. Recimo ako e, jedemo da bi sutra e, da bi bili sposobni jaki da činimo neko hajirli djelo, recimo trebamo raditi na, na izgradnji džamije ili trebamo ovaj, bilo kako neko drugo djelo činiti i u tom slučaju imamo znači dobro djelo za jelo, za jedenje. Znači svaki muba, svako dozvoljeno djelo, čak i spavanje, ako spavamo ranije s namjerom da možemo ustati na saba, zato rano spavanje i lijeganje imamo, imamo, ovaj, imamo seba Zbog toga što smo legli rano s namjerom da ustanemo ili da možemo ustati na sabah ili noćni namaz. I kažem na kraju, e, moramo uvijek biti svjesni značaja namjere nijeta i voditi brigu, stalnu brigu o našoj namjeri, kontrolirati naše nijete, preispitivati, E, čuvati od svih ovih mrlja koje mogu uprljati, jer nijedno djelo neće nam biti primljeno ako nije urađeno sa iskrenom namjerom ili djelo će nam biti samo primljeno onoliko koliko smo bili iskreni u njemu. I ovo je još jedna, još jedna bitna stvar koju, Islam podlači, a to je da Allah ne gleda u naša djela, to jeste kolika su. Jesu li ko brdo ili su ko, ko trun, nego gleda u naša srca i u naše namjere. Jel to je vjerodostojan hadis? Znači Allah ne gleda u naše likove, to jest kakvi smo, jesmo li plavi, smeđi, lijepi ili manje lijepi, niti gleda u naše djela, u formu djela, jesmo klanjali sto rekata, nego gleda u naše nijete, odnosno u naša srca. po pa ono što se nađe u našem srcu, tako će djelo biti i upisano. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini iskrenim, da nam sačuva naše namjere, i da nas uputi na pravi put. Kulu kavli hada, wa stakfiru Allah li velikum, fa stakfiruh, innahu hul gafur rahim.